Aer shipo transportos hakita in arboin. Pro la malcresco de la flug trafico, la aviadil producta industrio trovigas en severa criso. Dume, alternativai flug apparatoi por transportado de productoi ricevas novan chanson pri economia applicado ciama candidato por tiu celo estas aershipoi, qui capablas transporti pesain obiectoin tra longai distanzoi ie tre favorai costoi. La Franza firmao Flying Whales, flugantai balenoi, construos du grandegain hangaroin en la municipo Laruscad, en la sud-occidenta departemento Gironde, quie oni productos aer shipoin cun transport capacito de ses dectunoi. Tiu cele creigios ducent gis tricent labor postenoi. La iuna Franza compagnio instaligios en la Ruscad, por producti medi convenain rigidain aershipoin por transportado de pesai chargioi. Tion annonsis en julio la firmao cae la regiono Nova Quitanio ciui estas actiuloi de la proiecto. La unua el citiui nov spezai flugmaschinoi estos destinita alla nazia arbara officio, o no fo, acziulo en la companio por transporti hachitain arboin en malfazile alireblai arbarai zonoi. Antau la gazetaro en Bordoso, la presidento de Flying Whales, Sébastien Bougon, substrecis la essense verdan caracteron de la machino, qui levo, estos havigita per heliumo. Niai aershipoi consumos quindec oble malpli da energio por movigi ol aviadilo au helicoptero, compare cun la sama maso transportita, li clarigis. La propulso povus esti tutte electra, cae tiel en neniuin ne substansoin. Aldone, la machino chargios cae mal chargios dum sen mova flugo super haveno au arbaro tra ventra pordo, lasante ne spuron sur la grundo, li diris. Segve, ne necessas artefari au modifi la grundon por gin accepti. La construado de la fabrico comencijos venont iare, cae la ingenierado por la proiecto finijos post dudec quar gis trideces monatoi. La unua aershipo estos preta en la iaro 2023 por dec hoc monatoi da provoi cun unu a flugo comence de 2024. La operazia aprobo de la shipo estas planita por 2025. Gis tiu dato, la proiecto besonos 450 quindec milionoin da euroi da investo, lau Sébastien Bougon, qui une plana setendigin al passager transporto. Citio estas progressiga proiecto, precipe el media vid puncto, substrecis la presidanto de Nova Quitanio, Alain Rousset. La municipo La Ruscad povis offerti areon suffice grandan, ebenan, homogenan, cae proximan alla autovoio, por establi la necessan infrastructuron por construi la plei grandan flugmaschinon en la mondo, necessas hangaro ducent quindec metroin longa cae sesdec metroin alta. La fabrico servos ciel modelo por tiui ciui poste estos establitai en Canado, en la provinzo de Quebecio, cae en Cineo.